本土民主反共，普羅政治民聲起義。My Radio 二零一六。喂，阿哥，今日幾號啊？二十號啦，喂，阿哥，你交咗節目月費未啊？交咗啦，你未交咩？ 喂，阿哥，今個月交咗月費，五月頭記住幫我報名，五月廿三號至廿八號去 My Radio 睇現場版。誒、呃你幫我交多次月費，咁咪可以一齊去咯。而家已經係月尾啦，你交咗月費未呢？未交嘅話，就請到 myradio.hk 節目月費收費表，揀選你想撐嘅節目。 預先多謝大家持續支持 myradio 節目月費計劃。好，翻嚟最後一節第四節嘅大香港早晨，我哋頭先就研究緊咧，就係咧，如果你一路睇緊直播嘅話咧，你睇下窗戶啲人講咩，你要見到窗戶啲人講咩。嗱，現場嘅朋友就知我哋頭先喺度討論緊啲乜嘢啦，現場嘅朋友就知我哋頭先做咗好深入嘅討論啦，咁樣。咁係，但係但係誒。係咪休息咁好啫？ 但係係啊，因為因為我哋誒出嚟做直嘅做戶外直播咧，我哋 control 唔到個 panel 咧，出唔到廣告。咁所以咧，我哋咧中場休息嘅時候咧，就會瞄咗聲。咁所以咧，佢哋睇嘅時候咧，就會覺得好奇怪，就會覺得好奇怪。其實咧，下次咧，喂喂，太醒目少少。其實係其實我哋之前已經做過呢個情況。如果係中場休息嘅時候，你應該 pan 走冇 pan，你俾人知道係休息緊啊嘛。如果唔係，佢望住個畫面，佢又見到你揸住支咪喺度講緊嘢喎，又冇聲喎，佢咪好多人以為斷咗咯。 佢咪覺得壞咗咯？你有冇考慮過呢個問題？你有冇考慮過呢個問題？你唔係你唔使答我，但係我驚佢我知一你冇考慮過。聽過條線就甩咗啊嘛。係係係係係，咁你揾啲嘢遮住佢嘛？你揾啲嘢遮住，或者係如果你有心機嘅話，當然你冇啦。如果你有心機嘅話，你做張紙對住喺個鏡頭度，話俾人聽係休息啊嘛。即係當然我知你冇諗過啦，係咪好突破呢個諗法？你係咪覺得呢個諗法好突破？係咪覺得好有創意啊？係咪啊？稍為有腦嘅人就會諗到㗎啦。 係啊係啊係啊係啊，係即係誒，唔係佢哋佢哋咧頭先因因為因為因為你冇諗法啦，咁所以咧於是乎就導致咧現誒睇直播嘅朋友咧就見到我哋一路揸住支咪，就喺度有講有笑咁樣啦，又唔知我哋講乜嘢啦。做緊 live 聲。係啊，其實我哋係做緊 live 嘅，但係就淨係做俾現場嘅人聽嘅。咁所以咧，現場嘅朋友咧，你就頭先咧就知道咧，就係、日落嘅情況係幾咁嚴峻啦。聽 live 嘅朋友你就唔知道啦，咁樣咁係誒日落嘅，而日落嘅情況， 我唔想，我唔想，佢唔係佢話幫佢拉佢觀感唔好嘛，所以唔幫佢拉嘅，唔幫佢拉。頭先唔係唔係放棄，而係為免佢觀感唔好，係為為免佢感感覺唔好，或者即係其實咪觀感唔好，最主要係源自乜嘢咧？即係有外力幫助定係咩？唔係，即係俾人覺得好似用咗用咗其他嘅身份去幫我選其他嘅學生會咁樣嘛。即係你就覺得感受非常之唔好，唔係俾人比起兩次選唔到感受更加唔好，係咪？俾公眾嘅感覺唔好。公眾嘅感覺， coisa.有公咩眾咧？如果你公眾，如果你嗰件事去到對於公眾，基本會員嘅感覺唔好啊嘛。如果你去到公眾層面，就唔會咁少票。好啦，唔好討論呢個問題。我哋即係我哋頭先喺咪後，喂或者係喺現場討論咗。嗱，所以咧，凡係社區會堂嘅版本咧，我都即係社區中心嘅現場版咧，都可以同觀眾講，就係話我哋主要嘅精彩發言咧，都係留喺瞄咗咪之後講嘅。OK，咁就誒、呃好啦，我哋講一講誒、呃最後一節啦，最後一節啦，咁樣咁係， 咦？點解佢會喺呢度過嚟嘅？我喺呢度上去。嗰個係廁所嚟，廁所嚟。我係乜個廁所嚟？呢啲係類似嘅嗰個門口出唔到嘅喎，我就奇怪，咦？點解會喺嗰個村入嚟，然之後佢一個出唔到嘅？其實好唔好講呢啲，大家聽唔明嘅啫。唔係，我想講咧就係咧，明報第一節今日講明報啦。其實事實上係有貢獻嘅，因為明報係即係好深入去做呢一個關於巴拿馬文件嘅 嘅嘅調查報導啦，咁樣。咁係誒，今日都仲有做巴拿馬文件嘅嘅嘅報導啦。今日明報就做咗呢個咁樣嘅田北辰啦，就係、誒、漏報利益啦。咁但係咧，巴拿馬文件咧就係、誒，我覺得其中有一個 point 好笑嘅咧，就係咧係一連串嘅人物啦。琴日啦就揭露咗啦。呢個咁嘅劉明偉啦，劉明偉，劉明偉大家知邊個啊？劉明偉誒、呃，劉明偉就係 劉連雄個仔啦，咁就係佢誒去少幾次日本就已經買到樓啦。咁 咁同埋就係、每個月每個月儲三千蚊，一年唔知儲三十萬，唔知儲係啊，幾萬。 嗰個唔係佢嚟㗎嘛。嗰個係嗰個李日朗嚟㗎。嗰個係李日朗嚟㗎，嗰個李唔係嗰個唔係劉明偉嚟㗎，嗰個係即係劉明偉，劉明偉就係、劉明偉就係華智啦，華智主席啦，誒、劉連雄嘅嘅公子啦，咁誒、當然佢係地產商嘅嘅嘅富家子弟啦。咁誒、但係咧，因為佢近年咧就會積極參與政治啦，由由特首選舉開始就已經幫忙助選啦，但係嗰陣好似係幫唐英年喎，我記得。 如果冇記錯，跟住然之後就就就即係三姓家奴嘅啫，跟住然之後又走咗去，跟跟住又走咗去撐梁振英啦，而家咁跟住然之後咧就喺各個嘅範疇上面咧，就似乎佢咧即係喺成個政政治嘅環境入邊咧，就扮演一個角色就係、佢就扮演青年才俊嘅角色，然之後咧就係成日去講啲青年嘅嘢，咁但係其實當然冇青年會認同佢啦，因為誒。呃 大家唔係認同你啊嘛，大家係認同你有個咁嘅老豆啫嘛。我我有個咁嘅老豆，你睇下我，我頂你啊咁樣，係咪先？咁跟住然之後又去誒、呃之前又有啲發言啦，就係話啊，點解大家唔可以同時認同你係香港人， 與此同時又認同你係中國人咧？嗰啲咁樣，咁跟住又俾人揭露咗出嚟啦。而家巴拿馬文件原來佢係英國人啦，咁佢原來係英籍嘅，仲有一連串嘅人咧，仲有一連串嘅人咧，就係、包括呢個咁樣嘅誒、呃四叔啦，四叔嘅一家啦，郭氏嘅兄弟啦，即係話掌有主要權柄嘅人，全部都係英國人嚟嘅。 喺香港全部都係英國人嚟嘅，然之後亦都誒，即、係包括呢個咁樣嘅田北辰啦，包括有其他嘅誒、無論係政經商界嘅各各路嘅主要人物，經巴拿馬文件揭露之後，全部都係除咗轉移資產到離岸之外，本身亦都係外籍嘅人士嚟嘅。而對於呢一件事，我哋係完全係表示理解嘅，完全係表示理解。喂，呢、個就係香港嘅實況嚟㗎嘛。事實上喺 誒呢個咁樣嘅八十年代末期、八十年代後期、九十年代初，香港經歷過移民潮，的而且確當其時 有能力離開嘅人，有能力去攞個所謂嘅保險，有能力去攞個誒誒誒外地居留權嘅人，當其時好多都攞晒。咁但係當然啦，你嘅誒誒到開始慢慢見到嗰個局勢，開始就係話你有水 cap 咯喎，咁大家咪翻晒嚟咯。咁呢個就係移民潮同回流潮。而呢啲人咧，呢一班人咧就即係我講緊嘅嗰啲係中產嘅人士啦。 而我哋而家講緊呢一班咧，就全部都唔係中產人士，佢哋係係掌有權柄嘅社會上流嘅人士。但係全部當而家嗰個社會開始叫做誒、呃所謂嘅人心背離啦，所謂嘅本土主張興起啦，甚至乎港獨嘅聲音開始冒起嘅時候啦，有一班人 最大聲去阻住你就喂，你冇資格講港獨啊！你哋有咩資格分開啊？自古以嚟呢個就係、就係、就係、就係、中國嘅一部分啦。結果呢一班人全部都係英國人，而呢件事係合理嘅。呢件事係完全係合理嘅，因為根本而家譬如等於我嗰日做誒呢、個誒、去樹人嗰個論壇，我身邊坐住個何君何君堯喺度，即係我當其時啊，我身邊坐住兩個人喺度，一個咧就係、林卓廷，一個就係何君堯。咁好啦， 誒、你喺譬如嗰日我哋討論一啲關於香港獨立嘅問題，香港何去何從嘅問題，咁啊大家去討論究竟誒、呃究竟香港有冇條件獨立啦，有冇資格獨立啦？喂，大家係講道理啫嘛， 大家講道理啫嘛。難得嗰日，譬如何君堯願意喺度同你講誒物誒誒香港嘅資源問題、經濟問題、水嘅問題、糧食嘅問題，咁啊大家去討論咯。呢啲資源中國大陸都冇嘅，佢夠一個國家啦，發神經係咪？好啦，咁。即係大家咪去討論嗰件事咯，而你越係深入討論，你就越係發覺嗰啲即係何君堯嗰啲同你數朝代啊，講咩自古以嚟就係中國人啦、呢啲説話全部都係歪理嚟嘅， 呢個肯定係歪理嚟嘅。而事實上，我即係當然我當日拍晒台鬧 Q 何君堯啦，但係以我面對咁多建制派嚟到講咧，我自己覺得咧，何君堯喺講歪理上面嚟到講咧，算係有文有路嘅。算係有文有路嘅。咁喂，講歪理又要有文有路，係堅難嘅。我想講係堅難嘅。即係譬如我哋唔係一班口才好好嘅人嚟嘅，只不過喺好多事件上面，我哋比其他人都理直氣壯嘅原因，係因為我哋嘅負擔比較細嘅。屌 講道理啫嘛，好簡單啫嘛嗰件事，好好好清楚啫嘛。喂，你明報咁搞到咁樣咪罷工咯？邊個唔識講啫？係咪先？好直觀嘅啫嘛，樣嘢好直接嘅啫嘛。講歪你要技術嘅喎。 講歪理要練嘅喎，講歪理係需要有好大嘅誒、即係譬如同你講，即係好似何君堯嗰啲，同你逐個朝代數啊數啊數啊數到去元朝，跟住話喂，你數到元朝就好啦。 如果數到元朝嘅話，所有嘢自古以嚟啊，由嗰度開始計起就俾翻晒蒙古人啦，你講乜嘢啫？咁但係佢係即係面不改容噶嘛，即係譬如佢同我講舉舉一個例子啊。舉一個例子啊，譬如嗰日我哋喺度討論港獨嘅問題，佢喺度講：喂，你香港又冇資源，又冇食水， 你人哋一斷糧斷水，你個國你如果要獨立嘅話，你即刻死晒啦！你要憑咩立啫？跟住我咪即刻同佢講啦，即係講呢啲係嘥氣嘅。中國咁大嘅國家，就係、全球第二大嘅糧食進口國，而主要嘅糧食進口就嚟自美國嘅。咁你同美國講乜嘢啫？你不如聽日去美國做另一個州啊！即係嗱。 呢個係好簡單嘅道理嚟嘅，係唔需要詞鋒，唔需要詞鋒鋭利嘅，因為嗰個事實陳述就擺喺度啫嘛，你講翻事實出嚟啫嘛，所以對我嚟講呢件事係冇技巧可言嘅，最勁係何君堯啊嘛，點解咧？就係、因為喂，我已經話俾你聽啦，中國係你你話俾人聽，因為你冇自己嘅糧食資源，你唔可以做一個獨立嘅國家，而偏偏中國就係冇自己嘅糧食資源，佢係糧食進口國，你點答我呢個問題？你點答啊？ 擅長於講歪理嘅人，佢就會慢慢同你講嘛。嗱，因為咧中國嗰個農耕技術咧就咧相對比較落後，不如無端端同你講耕種嘅方法。喂，你明唔明啊？即係俾着我哋呢啲人咧係講唔出㗎，講唔出㗎，你唔會講得出咁樣嘅嘢㗎。所以，哎呀，我想舉一個例子就係話俾大家聽，講歪理係一種技術嚟 㗎。係無論喺心理上、技巧上，尤其是你要面對自己啊！你翻屋企仲要照鏡噶嘛？你要睇到哇呢條揾樣啊，仆你嘅，即係你會咁樣噶嘛？但係你依然要你要克服好多嘢先講到咁多歪理，仲要公開講喎，仲要辯論喎，仲要日講夜講喎。咁咁你俾人鬧，仲要谷谷多謝。係嘛？咁你諗下啦，呢啲咁嘅人點解可以咁做啫？點解可以咁做啫？起碼要有個英籍噶嘛，大佬。 如果唔係，如果唔係你冇個外國護照，去去起碼係安慰你嘅心靈。你起碼每日翻到去講完話，你打開個櫃桶，見到嗯，我有外國護照嘅，好在啫咁樣。咁跟住之後，你又對住電視機講，誒、哎、大家都係中國人，你係中國人，我係中國人，我哋愛國家、愛習種咁樣。咁你先講得出啲咁荒謬嘅嘢啊嘛？呢個係誒、呃，我覺得香港係一個咁扭曲嘅環境，唔係始於今時今日，向來都係咁樣。 誒、而我哋面對呢個咁嘅世界，面對咁嘅世代，其實想借呢個機會就同大家，你會覺得好吃驚嘅就係、譬如好似劉榮劉誒，琴日都有好多人喺度炒啦，就係話：哇，劉明偉你呢啲咁嘅人，你喺度 即係扮晒理直氣壯，又叫人哋話喂要加強中國身份認同啊，又講咩咩咩中國有乜有乜嗰啲，原來你自己係揸英籍嘅。好啦，大家都會嘩然或者驚訝，即係當然對我哋嚟講唔驚訝啦。即係我講緊普遍其他嗰啲黃絲啊嗰啲乜嘢，或者係啲所謂嘅 so call 普通市民啦，佢哋會覺得驚訝啦。但係我想講，我想講一樣嘢係誒，你要考，即係我哋嘗試企喺對家嘅角度去思考嗰件事， 我哋嘗試企喺敵人嘅角度去思考嗰件事。呢個係我當日做，或者我平時做論壇都有呢啲咁感受嘅。我嘗試去，我我有時係會試下，如果我代入去，即係假設我試過，譬如係誒、呃譬如周浩鼎啊、誒、何君堯啊，或者係誒嗰啲誒誒 even even 梁振英啊，即係我都同佢做過嗰啲茶敘啊、對談嗰啲嘛，我都嘗試去代入我自己嘅角色。如果我要企喺佢嗰個位， 我要企喺佢個利益立場，我要喺佢嘅角度去講説話，我講唔講得出呢番説話咧？其實我覺得我係講唔出。我係覺得我係冇可能好似好順流咁樣，好似誒嗰啲周浩鼎啊、陳鑑林啊，或者係誒誒垃圾桶啊，又或者以前嘅林瑞麟啊、誒、林鄭啊嗰啲，所以譬如林鄭嗰啲係好容易面黑嘅， 因為我完全明白佢點解會面黑嘅。而家開始都唔係啦，講下講下，佢而家都好係，佢都練習到啦，佢都練習到啦。譬如以前做諮詢會嘅論壇，鬧佢啊，喺度質佢啊，指出佢啲邏輯嘅謬誤啊，佢都會即刻面黑噶，佢都會即刻面黑噶。但係而家開始慢慢咧，呢班人都唔會啊。嗱，我想同大家分享嗰樣嘢就係、咧，誒、我唔知你有冇試過做呢個咁嘅心態轉換啊？我係有嘅，我有諗過就係、如果我要坐喺佢個位， 如果我要坐喺林鄭嘅位，我要講呢啲大話，講呢啲歪理嘅時候，我講唔講到咧？我覺得講唔到，我覺得講唔到。所以嗰個經驗或者心情嘅分享就係話，點解我哋議會公民成日強調做人最緊要正直咧？就係、譬如我哋評論事理、評論事態，無論係 巴拿馬文件，誒、呢、個咁樣嘅梁特首事件，又或者係李波事件，喂，對於我哋嚟講，我哋需要做嘅嘢，只不過係見到嗰件事明確個道理喺度，咪指出嗰件事嘅問題所在，去爭取我哋認為需要爭取嘅嘢。我覺得講真話係一件好輕鬆嘅事。 即係尤其是喺一個咁樣嘅社會，當然好多人會覺得，喂喺呢個環境喺呢個社會係講真話係需要好大嘅勇氣去承擔，亦都要承受好多嘅代價。呢、個係真嘅，呢、個係真嘅，因為我哋就係走緊一條咁樣嘅路，我哋面對一個咁樣嘅指鹿為馬呢、個咁樣嘅顛倒是非黑白嘅社會， 我哋嘗試去講真相、講真話，我哋受到好多嘅攻擊，受到好多嘅批評。事實上，甚至乎係無論係《二時報》嘅營運啦，我個人啦，無論係我嘅工作啦，已經冇咗啦，係嘛？誒、或者係誒誒周遭所有嘅際遇啦、遭遇啦，或者係誒誒誒誒政治嘅檢控啦、打壓啦，你會受，你會遇到好多好多呢啲嘅問題。喺香港講真話， 誠實地去面對自己，誠實地去面對呢個社會，你會受到好多嘅打壓，你會受到好多嘅壓力。但係你又調翻轉頭，你又調翻轉頭諗一諗。如果你坐去劉明偉嗰個位，你坐去好似早幾日何君堯嗰個位，你走去梁振英呢啲個位，你要好似佢哋咁樣去顛倒是非黑白，你嘅內心又承唔承受到呢份壓力呢？我自問就承受唔到啦，我自問就承受唔到啦。所以誒， 訴諸於外喺誒、呃生活上邊啊、物質上邊啊，你喺香港呢個地方，你去講真話，的而且確係好吃力，好吃力。但係你再問翻自己，你再問翻自己，你訴諸於內，你再睇翻自己嘅人。如果要我揀嘅話，其實我已經揀咗啦，我已經揀咗啦。或者我都呼籲大家去去思考一下，諗一諗，就係、喺一個咁嘅環境，喺一個咁嘅世代，喺一個咁嘅時代，其實 講真話對我哋嚟講係一個最輕鬆、最容易去面對到自己嘅一個一個選擇。誒、好啊，咁啊，即係忽然間講啲感性嘅嘢啦，咁啊，係咪誒東區法院嗰邊有啲情勢啊？土共土共有出手想打我哋嘅人啦，咁然之後亦都整爛咗普羅之旗，都係我哋嘅人冇受傷啦。咁所以誒、四眼喺現場呼籲誒、中午嘅時候大家嚟，即係多啲人嚟，因為睇土共嘅裝備咧，佢哋只係會去到最尾嘅， 就唔好似上次咁提早收工嘅，咁梁振英係咪入咗去啦？入咗啦。梁振英已經入咗去啦，咁樣咁啊嗱，如果你冇去到東區法院，你就錯過咗一次熱烈歡迎佢嘅機會。但係唔緊要，而家只係差唔多十點鐘，你可以喺呢一個咁樣嘅誒、大概十二點 左右咧，咁樣咧，亦都可以報佢出嚟食晏嘅機會，可以再一次熱烈歡迎佢嘅。咁同埋今日有好多土共同你玩遊戲啦，我哋都需要多啲人去聲援鬱文啦，同埋呢個咁樣嘅誒、歡迎梁振英啦。所以咧就呼籲大家咧晏啲有時間嘅話咧，就可以過去東區法院。咁至於我哋咧啊，我哋繼續深耕細作社區嘅咧，就係、咧我哋晏少少咧，我哋一陣間就食早餐啦，做下街站各樣咁嘅嘢啦。晏少少咧幾多點啊？我唔記得咗呢個咁樣嘅誒慈雲山係。 十一點咩？十一。慈雲山喎、十一點係誒虎山道嗰個街站，撚係啊！我問晏晝嗰個嗰、哦個唱歌嘛。嚇嗰、個係誒嚇四點。今日晏晝四點咧，今日晏晝四點咧就會喺呢個咩慈雲山嘅誒誒社區會堂嗰度咧，就係、俾個地址我啊，因為慈雲山有兩個社區會堂。係啊，咁我哋晏啲咧就係、四點鐘咧，我哋就會去呢個咁樣嘅慈雲山嘅社區會堂咧，個地址就係、 慈雲山慈樂村呢個咁樣嘅慈雲山慈樂村樂歡樓底層二樓咁樣咧，咁我哋咧就會喺嗰度咧就有一個選民登記嘅音樂會，咁樣咧就有七六二嘅新歌發布，咁我都會喺度咧同大家咧載歌載舞嘅咁樣，係啊咁啊，咁啊譚仔嚟唔嚟啊？ 係咩？你哋唱首比卡超先啦，唱完比卡超先去開街站啦。OK，咁就哇！我哋啲觀眾真係好好，已經喺度自己收緊凳啊咁樣。咁我哋而家係食早餐，咁我哋今日咧就早少少完結，因為要交場。咁我哋咧今日就好多謝現場嘅朋友，同埋好多謝喺度睇直播嘅朋友。我哋今日節目到此為止，我哋晏少少就喺社誒慈雲山再見。今晚要政治嘅時間，再喺直播室同大家見面，拜拜。